Mixo. Du siehst mich im Fernsehen, ich bin in den Charts. Hab mein neues Auto mit Bargeld bezahlt. Als ich dich gebraucht hab, warst du nicht mehr da. Früher war ich dir geil, aber jetzt rufst du, jetzt rufst du, jetzt rufst du an. Jetzt rufst du, jetzt rufst du, jetzt rufst du an. Ich muss weiter, mach Geschäfte, stell mein Handy auf Stumm. weißt bestimmt nicht, weil du mich nur fragen willst, wie es mir heute so geht. Und während ich mal wieder meine Gage zähle, merkst du, dass dir etwas fehlt. Du siehst mich im Fernsehen, ich bin in den Charts. Hab mein neues Auto mit Bargeld bezahlt. Als ich dich gebraucht hab, warst du nicht mehr da. Früher war ich dir egal, aber jetzt rufst du, jetzt rufst du, jetzt rufst du an. Jetzt rufst du, jetzt rufst du, jetzt rufst du an du rufst an, ich hab keinen Empfang, es ist leider viel zu spät. Was ein Zufall, bin in Dubai, während du dein Kleingeld sitzt. Hallo, hallo, ich glaub, du hast dich verfehlt. Es tut mir zwar leid, doch ich kenn dich nicht mehr. Ich bin wieder unterwegs. Flugmodus an, sitzen Jet Richtung Meer. Du siehst mich im Fernsehen, ich bin in den Charts. Hab mein neues Auto mit Bargeld bezahlt. Als ich dich gebraucht hab, warst du nicht mehr da. Früher war ich dir geil, aber jetzt rufst du, jetzt rufst du, jetzt rufst du an. one.